السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري بعدكم kumhimidi الله نكم تكيم كما محمد sala سلام salam tumesoma hadithi ya rasul alayhi salatu wassalam na hii hadithi imebeba wasia muhimu ambaye kwamba inaweza na ni bora zaidi itumike katika zama hizi zetu alayhi salatu wassalam alikutana na barobaro wa zama zake na barobaro kama yule alikuwa anamwomba Rasul alayhi salatu wasalam amuusie. Na miongoni mwa sifa za barobaro huyo ilikuwa ni ku, kuwa na hasira ya haraka, kupenda kukasirika. Alikuwa anapenda sana kukasirika, na ndio Rasul alayhi salatu wassalam akafanya uadilifu kwa kumpa, kwa kumpa wasia ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala akampatia wasia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wasia ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa umma waliotangulia kabla yetu sisi na vile vile rasul alayhi salatu wasalam akampa wasia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ya kutokukasirika kwa sababu rasul alayhi salatu wasalam alipokuja yule barabara kumuomba wasia alifahamu udhaifu wake na kupenda kukasirika na ndiyo muradi ya hadithi hii ambayo kwamba tumesoma kabla tuweze kuifasiri makusudio yake sio kwamba tabia kila binadamu anapenda kukasirika haraka, bali kuna wengine katika wanadamu ambao kwamba wanapenda sana kukasirika. Na ndio Rasul alayhi salatu wasalam alimpatia barobaro kama yule wasia hii, kuweza kumiliki nafsi yake pindi anapokuwa na hasira, pindi anapokuwa na ghadhabu, ili ghadhabu kama ile isije ikampelekea katika majuto katika kujutia, kwa sababu siku zote Waswahili husema majuto ni mjukuu. Naam, na khasira ni jamra ambayo kwamba sheitani huiwasha na kuiweka katika moyo wa mwanadamu. Ndio utamkuta mtu anapokasirika, basi hata macho yake hugeuka kutoka katika hali ya kawaida na kuenda katika hali ya kuwa ni nye, na nyekundu, macho yake yanakuwa ni nyekundu. Naam, na hisia zake inabadilika na inaondoka ile utu wake, kwa sababu kwa sababu ya hasira, na mwishowe huleta mambo ambayo kwamba haifurahishi. Hata huyo ambaye kwamba alikuwa na hasira haitamfurahisha, yani haitakuwa na mwisho mwema ile hasira yake. Na mara nyingine vile vile huleta majuto ambayo kwamba ni mkubwa sana, na ndio Rasul alayhi salatu wasalam aliweza kumuhusia yule barobaro wasia ya kutokukasirika kulingana na hali yake na wasia yenyewe ni tulivyosema katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema alimjia barobaro Kamwendea Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama na kumweleza ausini, niusie mimi ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasia wa Rasul alaihi salatu wassalam kwa yule kijana alimwambia, la taghdab, kasirike Faraddada miraran, akawa anarudia mara kwa mara Rasul alaihi salatu wassalam hayo maneno ya la taghdab, usikasirike. hadithi ni sahihi, imepokewa na Bukhari. Katika hadithi hii tutakuta faida miongoni mwa faida ambazo kwamba tunakuta katika hadithi hii ni jambo ambalo kiongozi ama mwalimu anafaa kuchunga wakati anapokuja kuulizwa wasia basi niangalie naam hali ya yule ambaye kwamba alimuuliza kisha ampatie jawabu ambayo kwamba inahusiana na yeye ampatie jawabu ambayo kwamba inahusiana na yeye isiwe yule mtu wa kawaida anakuja kwa mwalimu ama kwa kiongozi wa sehemu fulani kumuuliza wasia, kisha akampatia wasia ambayo kwamba sio, bali anafaa kuangalia hali ya yule mwenye kuuliza, ya yule mwanafunzi, kisha ampatie jawabu ambayo kwamba yanahusiana na hali yake. Kwa hiyo wasia wetu vile vile, naam, ni kuhusia mabarobaro wa sasa, mabarobaro wa sasa, kwa sababu hao ndio kioo cha jamii kesho wao ndio wazee wa kesho tuwe ni wenye kutokukasirika kwa sababu rasula alayhi salatu wassalam alimuhusia yule barobaro kwa kutokukasirika kwa sababu walijua hali yake ni ya hasira hali yake ni ya ghadhabu anapokuwa ameona kitu chochote ambacho kwamba hakifurahishi roho yake basi anapenda kukasirika rasula akamuhusia asikasirike vile vile tunahusiana na barobaro wenzetu ambao kwamba ndio kioo cha jamii, ambao kwamba ndio kesho watakuwa wazee. Tusiwe ni kukasirika haraka haraka, tuweze kumiliki nafsi zetu pindi ghadhabu inatukujia, kwa sababu hii ni tabia nzuri ambayo kwamba Rasul alayhi salatu wasalam alimwelekeza mmoja kati ya masahaba. Vile vile sisi tuweze kumiliki nafsi zetu, ndio Rasul alayhi salatu wasalam alisema ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب sio mwenye nguvu rasul alayhi salatu wasalam anatuelekeza kwa kusema sio mwenye nguvu yule mwenye kutaka kupigana mieleka kila wakati sio mwenye nguvu huyo walakin ashadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda alghadab lakin mwenye nguvu ni yule ambaye kwamba anamiliki nafsi yake wakati wa hasira, wakati wa kukasirika, wakati wa ghadhabu. Huyo ndio mwenye nguvu, ana uwezo wa kulipisha, ana uwezo wa kupigana, lakini anamiliki nafsi yake wakati hasira inamjia, kwa kufahamu kwamba hii hasira siyo yeye, bali ni shetani ndiyo anaweza kuwasha kaa, naam, anawasha kaa la moto, kisha anakuingiza katika moyo wa ule mwanadamu ili aweze kukasirika. Na ndio maana tulisema katika hadith faida tuliyopata ni kuwa unamkuta mtu amekasirika mpaka macho yake imekuwa nyekundu, ni shetani ndio anamtumia wakati huu Kwa hiyo inshallah, nahusia nafsi yangu pamoja na nafsi ya mabarabara wenzangu kwa kutokukasirika, kwa sababu kukasirika siyo miongoni mwa sifa ya mu'min. Na Rasul alayhi salatu wassalam alimpatia wasia yule kijana ya kutokukasirika. Vile vile napeana wasia ya kutokukasirika kwa haya machache tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك